Book 2 Shish. 6 6 6อ่านและเขียน Kri'a ve k'tiva Kri'a u k'tiva kore. อันนี้คเรดิฉันอ่านจดหมาย อันนี้คเรอตอันนี้คเรอตดิฉันอ่านคำศัพท์ อันนี้คเรมิลาอันนี้คเรตมิลาดิฉันอ่านประโยค אני קורא משפט. אני קוראת משפט. ดิฉันอ่านจดหมาย אני קורא מכתב. אני קוראת מכתב. ดิฉันอ่านหนังสือ אני קורא ספר. אני קוראת ספר. ดิฉันอ่าน อันนี้โคเรอันนี้โคเรตคุณอ่านอาตาโคเรอาตโคเรตเขาอ่าน ฮูโคเรฮูโคเรดิฉันเขียน אני כותב אני כותבת ดิฉันเขียนจดหมายอันนี้คเทวอตอันนี้คเทวตอตดิฉันเขียนคำศัพท์อันนี้คเทวมิลาอันนี้คเทวตมิลาดิฉันเขียนประโยค อันนี้โคเทวมิชปัตอันนี้โคเทเวตมิชปัตดิฉันเขียนจดหมาย อันนี้โคเทวมิคทาวอันนี้โคเทเวตมิคทาวดิฉันเขียนหนังสือ อันนี้โคเทวเซฟเฟอร์ אני כותבת ספר. ดิฉันเขียน אני כותב. אני כותבת. คุณเขียน אתה כותב. את כותבת. เขาเขียน הוא כותב. הוא כותב.